Be, momentu kotz, ebe, ez dakigu deus, aldiz aterpeekin, e eta metzara uerpe, eta bizan hor Hor bada, anarrete, momentu eta etxia egon bergira, ez dugu berridik, ez dakigu noiz hasiko giren, nola, eta norekin, alde horretatik, ez dakigu deus deus, hala. Talde txipiak balima dira ere hamar lagunez uh, petikakoak, eh, horik ere ez dituzue hartzen ala? Ah, hor, momentuko ez, txegi da, arretearekin da, eta amarekin ere, jakinez guk uh, eh, alibidez uh, eh, mendikaren terpia berroita tokiko, tokikoa da. Hor, ideki bakarrik eh, amar pertsonentzat, batzutan uh, kostatzen du eta uh, begiratzen dira, dikitzen dugu edo etxeak igoten gira. Eta gero badakigu iten dituzila kirol eh, afrango, ur kirolak edo mendiko kirolak, eh, hori ere ezin egin? Ez, momentuko ez, baina oh, pentsatzen dugu, pentsatzen dugu digitzea keinaren astapenean oh, edo hilabete ardian. Uh, eh, Arrematen gira, sartzen gira ere bidareko arzop bezalekin, gero bela prefetarekin berdu manimena eman, bidareko enpresa guziak adegida uh, algarrekin lain egiten uh, eh, askifite idikitzeko. Eta hor, ze kirol mota proposatzen altzinukete? Hor da, be, de, gu deia trotinat egiten dugu, men dian, eh? Jaratik jauzten gire eh, hor doan, hor bere biziketaren gainean eh, aski urgun egoten algira hori posible da, eskala da, parke aventura ere askilasterri pentsatzen dugu hori egitea, hidrospida ere, kanoa, orientazioa, eh, eta raftingaren zat eh, itxuiten dugu, baina pentsatzen dugu egitea, baina uh, eh, itxasuntzi txikiekin, pertsona gutxi barnean, uh, minimioa biekin eta bera, lau bost, pertsonekin gehienez. Ba, Usaian uh, eh, zuen eh, sasoina abiatzen da guai, uh, eh, bazkotik goiti edo maiatzetik goiti aroaren arabera, eta hor, behaz, uh, geldian zizte? Ba, guk, piskata entzinago azten gira, martxuan azten gira eskolekin, eta <clears throat> eta hor doan, uh, behor, geldituak gira, bai, eta uh, kigu, bai, egia piskat, uh, denak bezala gira, eh? itxoiten eta eh, espero dugu, espero dugu idikitzea uh, eh, aski laster ekainan, eh, eh, bestenaz ba, zaila izanen da, ziren gu normalki udan egoi egoita bost langile baitugu eta beha orten zaila izanen da, eh, denentzat. Mementuan, langa dira? Bai, denak. Eta behaz, ari ziztela antolatzen, eh, bidarrei aldean behitira ur eta mendikirol eh, enpresa desberdinak, elgarrikin aizizte zerbaiten antolatzen? Bai, hasten gira hor, bai, eh, protokolo batzuk uh, elgarrekin egiten ditugu, aldibidez, uh, ura antxartzeko, ez, ez denak betan antxartzeko, bako txaberen denbora aukiteko, eta ala, uh, ala geletan ere, bandena ari gira egiten, berdin eh, autobusekin olo, nola egin behar da, eh, tokia, metro bat utzi. Piskat zaila da, baina egiten da.